Chęci narodzenia Syna jedynego, Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego. Wesoło śpiewajmy chwałę Bogu dajmy, hej kolenda, kolenda. Wesoło śpiewajmy chwałę Bogu dajmy, hej kolenda, kolenda. Panna porodziła niebieskie dzieciątko, w żłobie położyła małe ludzie śpiewają, na montankach grają, hej kolenda, kolenda. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, zaraz do Betlejem czy prędzej bierzeli. Witając dzieciątko małe pacholątko, hej kolenda, kolenda. Witając dzieciątko małe pacholątko, hej kolenda, kolenda.